نمت كرامة وفي الآخرة الثواب الثواب في الآخرة والكرامة في الدنيا ما ناكي الله عز وجل أنا مطورا قوة كما يشاء آخرة يلي أمبالي من يتفت علم من الإيمان كذلك أنا مطورا كتك هي دنيا يلي أمبالي من يتفت علم نافا إيمان قال الله عز وجل وقل رب زدني علما نسيم أيوم لواه نزدش علم قال القرطبي رحمه الله falau kana shay'un ashrafa min alilmi, lau kama kungekuwa kuna kitu chenye ubora na utukufu zaidi kuliko ilmu, la amara Allahu nabiyahu an yasalahu almazida min, Allah angemwamuru mtume wake amuombe ziada katika kitu hicho, kama amarahu an yastazidahu min alilmi, kama vile ambavyo Allah alivyomtaka mtume huyu aombe ziada katika jambo la ilmu. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنا سيدنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يلئن باي الله نتاك خيرك وخيره يفكره في الدين أنم فوتنبوزي أنم فمعرفة أنم فوليوة ودين أنا سيدنا حافظ بن حجر إثبات الخير لمن آ... لمن tabaqqa fihi illa kuithibitisha kheri kwa yule ambaye aliyejifunza katika dini ya Allah ithbatu lkhair liman tafaqaha fi dinillah wa anna dhalika, na kwamba hilo la yakunu haliwi bilihtisabi fakat, kwa mtu kuichuma tu ile elimu peke yake, bal liman fataha Allahu alayhi, bali kwa yule ambaye Allah amemfunulia juu yake hiyo ilmu, yule ambaye Allah anampa kheri, si yule ambaye anaiendeza tu ilmu, bali yule ambaye Allah atamfungulia katika hiyo milango ya ilmu. anasema Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده watu wenye daraja kubwa mbele ya Allah ni wale ambao watakokuwa baina ya Allah na baina ya waja wake yani kuna jambo wanalifanya kutoka kwa muda wao kuja kwa waja wahum al-anbiya wal ulama na hawa ni manabii na wale ambao wenye ilmu, ikawa wanaoelimisha watu, ikawa wanaoongoza watu, wanawapa watu mafunzo sahihi namna gani waamiliane na moda wao na waishi na viumbe katika huu ulimwengu. arfau nnasi inda Allah manzilatan man kana baina Allah wa baina ibadihi, anasema bnu Uyayna rahimahullah, watu wenye daraja na nafasi ya kubwa mbele ya Allah ni wale ambao watakokuwa wao na Allah na waja wao na waja wake Allah كنا جنب بين يوم وهم الأنبياء والعلماء الإمام الشافعي رحمه الله أكسيم رحمه الله تعالى العلم أفضل من النافلة جنب لقطة علم كن صوما القرآن أرتل الشوى نمولواتي ونفنز السنة يمتمواتي أقاوى نتخط علم جنب هيد بورا جنب هيد بورا kuliko kutekeleza sala ya sunna alilmu afdal min alnafila jambo la kusoma ilmu ubora wake ni mkubwa mbele ya Allah kuliko hata sala ya sunna alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu على رسول الله صلى wa alihi wa وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا yule ambaye mwenye kuitaka dunia dunia hii tunampa tumtakaye tukitakacho kisha tutamjalia mtu huyo aingie katika moto wa jahannam madhmuman katika hali ya kulaumiwa madhkuran akiwa mwenye kutukwa katika hiyo eh, jahannam ambayo ameingizwa allah ikiwa jambo la kutafuta ilmu fadhila zake ni hizi baadhi na ubora wake ni mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla ibada hii hajaiwacha sheitani kuwachezea watu lazima sheitani amharibie mja amali yake ya kheri aliyoifanya ikawa mtu lengo la kutafuta kwake ilmu ni kupata shuhra tarikh watu wamjue kadhalika watu waelekee kwake yeye watu wamfahamu kwamba fulani ana ilmu fulani amesoma fulani anajua mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ya abi huraira anasema katika hadithi hii katika yale aliyokuja wa rajulun تعلم العلم وعلمه نقول انتو امباي امن يفوز علمه نا كيفوز علمه هيو وقرا القران نا كيصوم قران فاتي به اتيت امتو الله عز وجل فعرفه نعمه الله تمتدي نعم ذاته يا ليقول اليوم فقد علمه نقران اليه فعرفها اتيت هو نعمه اليقوى قال الله تمضي mima amilta fiha, ulifanyaje katika neema hiyo? ulipona ilmu, umesoma, umetoka katika dunia yako ukaenda mbali, ukajifunza ilmu, ukasoma. Mima amilta fiha, ulifanyaje katika neema hiyo? Qurani uliohifadhi, ukapoteza muda wako, ukakaa. Mima amilta fiha, eh, ulifanyaje ndani yake qala atasema ta'allamtu wa 'allamtu wa qara'tu fika alquran atamjibu mola wake atasema nilijifunza nikawafunza watu na nikasoma ya rabbi kwa ajili yako Qur'an qala Allah tamwambia kadhabta wamesema uongo bal تعلمت وعلمت وقرأت القرآن بل wewe ulijifunza na ukafundisha watu bal ta'allamta wa 'allamta liqala innaka fulani ili kasomwe duniani kwamba fulani ni msomi fulani ni hodari fulani anajua kuliko watu wote fulani kawashinda watu, ana vitabu vingi, ana maarifa mingi, ana vyeo vingi, ana vyeti vingi, yuqala innaka alim, ili useme kwamba wewe ni msomi. Wa qara'ta alquran, yuqala huwa qari, na umesoma Quran, kaseme kwamba fulani ni msomi, akiwasalisha watu wanalia katika sala zao, wanakusui na pataandikwa wengine, tizama sala ya mtu fulani, namna anavyoaliza watu, anavyowashangaza watu, huwa qari atasema kwamba yule ni msomi thumma amara bihi kisha allah ataamrisha kwa mtu huyu fasuhida ala wajhihi ataburuzwa juu ya uso wake hata yulqa fi nnar au hata ulqiya fi nnar mpaka atatupwa katika moto wa jahannam alisoma ilmu akaifanyia kazi katika kuisomesha lakini lengo lake alikuwa ni Allah azza wa jalla sura watu wamjue kadhalika watu waelekeze nyuso zao kwake yeye kadhalika watu wamfahamu hakuna alikuwa anamjua mwanzo kwa hiyo kwa ilmu ile ikawa ni nafasi ya kumtangaza na kumjua ni jambo latakikana kwa kila mwenye kuitafuta ilmu ya kisheria apambane nafsi yake na sheitani iwe lengo lake la kusoma ni kuondosha ujinga katika nafsi yake na na kuwasaidia ndugu zake na kupata daraja mbele ya Mola wake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam man talaba طلب العلم wenye kutafuta ilmu liyujari bihi ulama ili apate kujiunga na kuwa na wale wanazuoni kushindana nao pia kufanya mijadala kushindana nao kupambana nao au yumari bihi sufaha au kuwatia shaka na tabuni wale wajinga wale ambao ni wapumbavu hawana ilmu chochote au yasrifa bihi wujuha nnasi ilayhi au azibute kwake yeye zile nyuso za watu, watu wamwelekea ana ilmu, ana maarifa, ana ujuzi, adkhalahu llahu nar, hadithi katika Imamu Tirmidhi. Allah anamuingiza katika moto wa Jahannam. Kadhalika katika hadithi hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu llah, mwenye kutafuta ilmu katika zile ambazo kwazo panakusudiwa uso wa Allah, la yataallamuhu, ajifunzi ilmu hiyo illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, ili apate sehemu katika dunia, apate cheo, apate kitu, awe na sehemu fulani kwenye ofisi fulani, watu wamlipe kwa kiwango fulani. Liyusiba bihi aradan min ad-dunya mtu huyu lan yajid arfa aljanna, hataipata harufu ya pepo. Jiulize ndugu yangu Muislamu, kusoma kwako Qur'an, kusoma kwako Sunna, kujifunza kwako dini, lengo lako ni kitu gani, ili upate watu ili upate cheo, ili upate suhra, ili utafute pepo ya Allah azza wa jalla. Itengeze nafsi yako, uelekeze kwa mola wako, safisha moyo wako. Ile jambo kubwa ni ibtighaa wajhillah, kutafuta uso wa Allah azza wa jalla, kwa kuwa haya ni katika madhambi. Kutafuta ilmu ya dini ni kumwelekeza mtu katika njia ya Allah kwa lengo la kuipata sehemu ya dunia, apate cheo, apate mshahara mzuri, apate maarufu, ajulikane na watu lengo la kuhangaika nyumbani kuja msikitini, haya yale ambayo mtume ameyataja. Uko katika himu utafuta radhi za Allah au shura watu wakujue. Kwa hiyo haya ni katika mambo ya kuyachunga, haya ni katika mambo ya kuyachunga. Anasema Abubakar Ibn arabi rahimahullah ta'ala anasema kad yakunu lilmu kad yakunu lilmu halakan ala sahibihi huenda ikawa ilmu ilmu ikawa ni kuangamia kwa mtu wake yani baadhi ya watu kuwakuwa ilmu ni sababu ya kuangamia idha lam yurid bihi wajha Allah ikiwa hajakusudia kwa ilmu hiyo kutafuta uso wa Allah ibada Allah tuwe na pupa katika jambo la kujifunza dini yetu utukufu wetu, thamani yetu mbele ya Allah sio kwa sababu ya rangi zetu wala maeneo tuliyozaliwa wala koo zetu wala makabila yetu. Thamani yetu mbele ya Allah ni ilmu itakayofanya mtu awe na uchaji wa kumwogopa Allah azza wa jalla wa kumhofu Allah azza wa jalla. Kadhalika muislamu aihimize nafsi yake na wale waliomzunguka katika familia yake katika jambo la kujipamba na sifa hii ya ilmu. Dini yetu ni dini ya kusoma, si ya kudanga ukadanganywa ukaregeshwa kitabu siku moja kwa wiki ukaambiwa fungua ukurasa fulani ukadanganywa kisaidi hiki dini yako mali yako mali yako ndio mtaji wako ujifunze dini yako qurani hii utaulizwa mbele ya allah siku ya kiama wa innahu ladhikrun laka waliqaumika sawfa tusalun qurani ni kumbusho kwako wewe na watu wako na mtaulizwa siku ya kiama uliwasomeshaji watoto wako qurani uliwahifadhishaji ulikuwa na juhudi gani kwa katika jambo hili kama tunavyotoa juhudi zetu mali zetu katika mambo ya kidunia kadhalika min baadhi aula tutoe katika upande wa akhira tuziokoe nafsi zetu na moto na watu wetu allah aliposema ku anfusakum wa ahlikum nara ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto wa jahannam manake atibuhum wa wafundisheni na waadabisheni waelekezeni katika yale ambayo allah anayapenda na kuyarudia waislamu wengi hawana muda wa kujifunza dini yao. Unaweza kumkuta mtu mwenye biashara kubwa, yupo katika siasa mara nyingi, yupo katika mipira, anayejua mambo mengi, ataulizwa katika kaburi lake, lakini wallahi yamdi alaihi alaihi ayyamu wasuhur wassanawat tamdi alayhi zinapita kwake miezi, miaka, hata muda mwingi kumsoma Qur'ani, hata kujifunza maana yake, hadithi za Mtume hana umuhimu nazo, maisha yake yako mbali na upande wa dini.